Հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Սոտ ուսողները նաղլա։ Մին թուն սոտասող մարդը, նոմ, տամինոր կինամա աղդամեմ բազարը, նիմնում, ըտղըտ ստալավոյու, Դասը մին քանե հայ բիննեհնե մին ստոլուն զանեդրալ նստոտալ։ Էդ մարդ է թուշ կինամա տհանց կշտն նստում։ Բիննեհները մին ասմա եկեք ամը քեմի սոտասինք։ Թուր սոտ վեր սազիվեջ։ Էս սուպրեն խարջը կցինք յուրան վզին։ Լոխ ասումն լավ կնի։ Տանք մրտկլող համը քեմին սոտն ասում ծիծղոտում։ Տհանցա մին ասմա Ա մին օր մրշենը հինչ քան վեր մարդ կա հվկցը տարե մրսարը Այդ սարումը ինձ մին կարտոշկա տողայնում։ Ըտեղ այդ տարեն մի մած կարտոշկա է ամալկյամ։ Վեց օխտու քանդիր ուրուր կցանենք տվալ, որ կարտոշկավը պատա եկալ։ Կասին տղեկ, լող բիրադի քշեցիկ, որ հչերենք, տեսնամ կարտոշկան վղան պուկ եկավ։ Կարտոշկա, հե ինչ կարտոշկա, 10 տարի ըղդամն բոլ-բոլ հերիք կանե։ Բեննեհնեն յուրան սոտը պրծնումը հերթ հզնումա այդ մարտին, տասմա Ես սոտ ասել գիդալ չեմ, ամա մինքանի տարի առաջ որ Բաքուի մոլատաբոյը մելալ, մին ղզղան ենք շինալ, այդ ղզղան են մաչին օխտ ուստա են իրալ, յուրուս սաս կնալ ես չինլալ։ Դա որ պրծնումա բիննիհները մին ասումա, արա սոտը շանտաղայա թե այդ բոյին ղզղան կնի, տայել թա, Պավերինևիչ, ձեր պուկտված կարտոշկան ինչու մա չի պիտի իփիկ։ Ինձ կաղնեգնել ալայա կորնել։ Մի մարդ տղան հրցնում է թախը չսպսակում բալա, տղան թա իմ հավանկացած աղջիկ չեմ կտանում։ Հերն ասում է. «Դե կինանք, էս ինչ շենը, աղջկան շորքան կտանանք»։ Էքսի հարու տղա, էշն ռշնեն կցած կինամն ասած տղը։ Հենց վեր հարը էշի կյուման դուս կցած քշումար բիդա հղեն, տղան լոկ հատամ էշին նստում, հորը փյադա կցում առաջ։ Շատ են կինամ թախրեք, շենան վեր մտանոման, հարը նաղացած այնում, կարում չկինի, ասում է, շենան մտած հալնգ բալա, դու ջահիլիս Վրեք փյադակինի, ես էշին ըստեմ։ Թաչե վերքս էշին իրատեսնան, ինձ էլ փյադա աղջիկ չընտլականքս։ Տղան էշան վերակյամ հեռնան ըստում։ Նին մնում շենը կենամ մին հարուստոն այդ տանը իրեք աղջիկիննում։ Հերը տղեն թակուն հրցնում աթա վերենս հավանկենում։ Ասի, տղան թա աղջիկ օզողոտուս դուզ գդում։ Էդ իրեք շկորանց ամաչին կուճուրու ամմնաղաշանգնայինում, բայց մխրը կաղլեք։ Շորկյալի ստեղնել հոնց անմավր իսկի գիդվում չի։ Աղջկանը յորոնոնում տանում։ Հղեննի տղան եշումա տեսնում, աղջկանը աշկը մինի շիլդիբուդիակ ուրվամ։ Տղան հորոթա ահանց հայե աշկը լավ չինի տեսնալիս ահար։ Հերը խոսում չի։ Վերտանում ընտոն, էքսի աղջկանը ղարկումն ջուրը։ Ջիրան գալիս, տան առաջին դիքին աղջիկը տեմայնգյում։ Սկսում ճնջպում բյանել է։ Տղան հորոթա հա, հանցակաղ լեգինի։ Հայրը թա արա շանտը աշկը տարվամ։ Տղան տեսնում է որ իսկապես աղջիկը համ կաղ լեգա, համ շիլդի։ Էքսիպիրումն աղջիկանը ասեղ տամ թա տեսնան կարամա թիլի։ Տեսն որ կարում չի, տղան հորոթա, հա, ա պերած աղջիկը համ կաղլեգա, համ քոր։ Հարեթա աղջիկը ես եմ բերալ, ինձ կաղլեգնել լայա, քորնել։ Դե քինի Հունց պեներա վր փուշմանես վեջ։ Մին թակավոր տուսակեն վիրան երգրի շորկյալի հազարոմին խոսք ասկանում, լավու պիսպեները նաղլանում, հովոր մին պիսպենը անում, այդ պիսպենը նող են կլոխը դաստին կտրել ատամ։ Սա երգիրն է թակավերը արնավ ծասկումա։ Մին օրել ուրան մարդություն հետ, վր շերերը փոխած տուսակյամ ուրան երգիրի շորկյալի, տստմավեր մարդիկ ստեղ ընդեղ խոսումը ընդհանրես թակավորի է, ինչ հասկացալ։ Մհդել մի մզ մարդու ցենատամ թա ահելևուր։ Դուզն ասե, թակավորը էսլող դուզանում, թա չէ, Էթելեուրը թա քշչինան չմչում գիդում չմ թատուհովս ինչացովս որ գլոխս կտրեսել է դուզը պիտի ասեմ սա թա ես թակավերն եմ Էթելեուրն ասումա օզումս ինձ սպանը ինչ օզումս րա ես լոխ ինչ անումս դուզ չսանում ամը մարդու սկսած են հվատումս։ Մինը ղորթ ասում, մինը սոտ, ամենաշատը սոտն ասում։ Պիտի հազար հետ մտածես, լավ տնդղես, քու մարդուցուտ նհդ մսլհատ անես, դստաս վեր խոսք սոտա, վերը դյուս նոր էդ լոխանես։ Թակավորը յետա տերնում կենամ իրան նասիր վեզիրները նհդ նստում մտածում, թա ինչ պիտի անեն։ Սուրսուրթյան յուրան հրամանայետ յորոնում, դրանայետնել փիս պենուսող են անայել վերպեն ասկանում, յուրան մարդուցը հովակումար, մսլահաթանում, խլխլ կովնտամ, նորը պատիշտամ։ Երգիրը սկսումա հինդարդվելը, արուննել պկասումա։ Մինորել թակավերը շորերը փոխած դուսակյամ թա դստա յուրան երգիրումը ինչ կա, ինչ չկա, մտանը մամինքանի հովակված մարդու խոսությունում նահանգ թա, արա մրթակավերը էս ամենք երկիրը կարքեն հինդերցրալա առաջ ռնախոմ զատայելել Մարտիկ անգան սպանոմա թասակնեք բիրում մին հարուստ խազային նուքերն հետ ախբրացած այնում խոստված այնում վեր յուրան սաղ մülkու նհտը կեսանեն նոքերնել գյուդում արուր խազային ընկնեգե մենքանի տարեյա քյուղվին տղեն հետ կապ ունե։ Մինոր այդ նոքերը խազայինին մտանում ատ ասմա դու լավ մարդես ամամին պենկա մաղա փյունվոր գյուդում չես։ Խազայինը թա ինչ կա, ինչա պտահալ։ Նոքերը թա վախ ամամ ասեմ։ Խազայինը թա վախում էլ ասե։ Նոքերը թա կնեգիդ քյուղվին տղեն նհետա։ Խազայինը թա Ես մահանա գցիմ վեր 12 օրա օրիշտեղ եմ քինամ, ամմա հղացեն կեսան յետեմ տրնլական։ Դու վեր բուսով կպահես, վեր քյոխվին տղան կա կնկանս կոշտը, ենը մննական էսինչ տղը, եկյաս դու յուղանես։ Նոքարը թալավ։ Աղասայինը քինամ կնկանն ասում հղացեն պրեպասը պատրաստ է 12 օրա օրիշտեղ եմ քինամ։ Կնեգի մտքումը ռխանոմա սկսում պատրաստություն տեսնել է։ Մարդը դեստենը յորանոմ Եթե ցիավ քինամա շենան դյուզ մին թակուն տղ գենում։ Նոքերնել թակուն եշումա։ Դստում խազեյնին կնեգե հավերը մրթոտեց սկսեց ժարիտանելը։ Գինին ինկալավ մած ստոլ սարքից մտնեն իրայել քյուխվին տղան եկավ սկսեցին օտել խմելը տա թակուն քինամա խազեյնին կոշտու ամմն ինչ ասում։ Խազեյնել այդ օր ավարաճ վեր մին նկարչի այլած բռնած յորանոմ քինամյուրան տանը Ակուշկեն տակեն թակուն եշում տեսնում յուրան կնեք նան այդ քոխվին տղան յուրուր կող կնստած հենց դիել նկարելա տամ նկարը երոնում պահում նկարչում փողոտամ իդ ղարկում ստեղ գեղլուկենում եշում տեսնում քոխվին տղան տանանտյուս եկու կինամա յուրան ստոն հրակ հաշտան կինամա քոխվին տղան հենց վեր իրանց փալականը վպիցրանամա հսնում վերջին քարեն մաուզերը դուսեոնում իրանում սպանում ինքն էլ հղեինում կինամ օրիշ չիներ կոմա 12 օր մուլշուլյանում անցկնում կամ 12-ին ժորո խազայինը երակենում կամ իրանտոն գնագի կամ մարտին կոլավնեն գում սուլիբուլյանում թա ամարտ պակո կինալատը յետը քշերը իրայնրալ են քոխվին տղեն սպանալ խղճին գյուդում չընթա հուկնի սպանած։ Ստեղ ասքինացած օրատ մինչե միհենք, քու կարոտոտ ենքանում քաշալու էր կարել չմասեմ։ Մարտի մինչև այդ կնգաննան քյոխվին տղեն նկարը դուս կալացանում տիրած ստոլեն իրա, կնգանը աշկավնանգյում։ Կնագի եշմա եշում թա վայ վայաբալ իսուուն մարտը թա ճինանչում չես կնագի թա չէ մարտը թա լավ եշի կնագի մհտելա եշում թա լավ լավ քաշի ռադրա ռադրա կուրցրու Մարդը տեղ մաուզերը դուսանում, կանգանն էլ իրանում, վրկցում, քինեմ միլավ կնեք բիրում, մülkն էլ նուքերն հետ կեսանում։ Թագենք օտինք, թա օտենք թագենք։ Մին շատ սկպոյ մարդ այնում, ենքան սկպոյ, որ սաղ կյանքումը մհդ կոշտ փորավ հաշ չի գրալ։ Ինչ վերիշխադոմար լող թու փարանում շատ հրուստանում։ Այդ մարդը մհդ կինամ ամին քաղաք նիամոնում ստալավոյո ոզմավոր մին աման խորագյոտե։ Կինը հրցնում է ասում են 10 կապեկա։ Իրեք կապեկատամ փայտոն նստում կինամ կողքը մին քաղաքը նիմոնում ստալավոյո տեսնում հեմին հա խորագի օդ կապեկա։ Ըտղել է ասում, «Ա, թանգա»։ Նորից իրը կապեկա տամ, Python նստում կինամ մին օրիշտեղ, ըտեղ օխտը կապեկ տամ, մինաման խորագյոտում, ետ տերնալիս մի մարդու տոն ղոնաղանգյում։ Մարդը տանը չինում։ Մի խիլլա վրկենումն, այդ մարդը կյամա հրցնում աթա, ականեք, թակենք, օտենք, թա օտենք, թակենք։ Գնեք թա օտենք, թակենք։ Այդ մարդը մնամա տահանց իրիսները հիշիլիս, գյուդմաթա ուրանն ասում։ Օզումաթա դուսկա փախչի, տնատարը թա явաշ, явաշ, դու մրղոն աղնս։ Կարողս ստեղ կենաս, նստե։ Տահանք հացնոտում բրծնում, ետնամ մին գիրկիչ դուսոնում, սկսում վրթակել է։ Այդ մարդը մնամա պերանը պած։ Ետնան հրցնում աթա, էս ինչ ադաթա ձեր քաղաքումը։ Գնագե թա էս գիրկիջը իմ առաջվա մարտիննա։ Դա շատ սկպոյ մարդ է ելալ, հատ շիկարալ թա կշտանա լող թոփարալ, պահալ, Էս տները մülք ու հարստությունը լող յուրան թողածնա։ Ինքը կերալ չի, մռալա, լող թողալա ինձ, ես էլ տանը երա մարդեմ պերալ, երկունջի մարդեսա։ Մենք յուրան թաղալում, գիրկիժը պահալ։ Ամեն օր համ յուրան գիրկիժը վերենք թակում, համել թողածնոտում։ Ես մարդը տավերսկանում ա, մաննը կծում ա ճելլի երակնեմ քինամ յուրան քաղաքը, նիմոնում բազարը, մին ողջարո շախկային քյոնում, նհտնել մին քանի չետվերկինի, օրի շատ տեստեն, մի համբալ փռնում, ղարկում տոն, կնգանը սպարում թա ամմն հին շինի, սարքե էսեկյամում։ Էդ համբալը վեր հսնում ատրատոն, Փասպարկը կնգանն ասում է կնգի հմբալեն թա էտի մարտիշ չի հալբատ ուզեցալս օրիշ տոնքինի շիլիսինգալ եկալստեղ համբալը թա չէ, քո մարդը տա։ Ես էլ յուրան տոննա, ես հաստատում գյուդում, յուրանը լավում ճանաչում։ Վերջը կնկանը հվծնում է, բեռնը թողում տեղ ետ տեռնում։ Մարդը վեր կամատոն, կնագի հրցնում աթա, «Էս տեստենը տուզ ղարկալ»։ Մարդը թա հա, կնագի թա, «Պայեսել ասալում էսի մարդից չի, օրիշ գնի»։ Մարդը թախե, կնագիտա, պա էսա քանի տարեա, ես քո կնագիտեմ դու, հələ մհդ հատ չես կերալ վր կշտանաս։ Մենք ես հունցվատան վեր դու իմ մարդըսս։ Մարդը թա ակնեք, պասել չես վեր ես ինչ քաղաքումը, իստիպեն եմ տասալ։ Դրանայետը ես յուր հետ եմ թուփանում պահում։ Էդ դրանայետը, էդ մարդն սկսում լավ օտել խմել է, ամմնոր լավ քեփերանել է։